Azken aste hauetan, Frantziako hainbat uh, fakultateetan blokatze mugimendu bat abiatu da, borroka honen abiapundu, Frantses gobernuaren erreforma eh, bat, unibertsitatean sartzeko selekzioa tarteko, gurekin bordaleko unibertsitatean uh, ikasle dena eta mugimenduko kide den, ekaitz etxamendi, atxaldeon? Atxaldeon. Orduan, uh, egia da azken egun hauetan Montpellierko kasuainitz aipatu dela, eta berbada batzu ere horren bidez mugimendua interesatu. Bordalen, eh, nola abiatu zen eh, mugimendua, ikasleen mugimendua, eta noiz? Orduan, uh, otzaian, bi manifestaldi handi izan ziren, biseotar eta um, mm, universitatuko ikasleekin. Uh, orduan, izan ziren, mila pertsona eta biharrean mila bosteun eh, lizeo batzuk blokatuak zantziren. Baina mugimendua e, sehoski arrantzida martuan. Eh, Bordo Victoareko Unibertsitatea, e, lehen aldi batez e, blokatu genuen. Eh, amarrak terri arte lortu genuen atxikitzea. Eta ondotik eh, martuaren erabaki genuen berriz blokatzea. Baina goizian, hori bat ginen, goizeko bostetan eh, horren kokatzeko. Eta barrikadak hasi ditugu berdik, e, eh, iru polizi autos eh, arribatu dira, segitu baituzte eta aski bortizki segitu baituzte. Ordoan erabaki ginoen e, lokusa baina barrian e, anfiteatro baten e, okufatzea. Egun ean zehar antolatu ditugu aktivitate dezberdin batzu universitate hortan, adibidez kurtso batzu, konferentzi batzu, ez da batzu. Eh, Egun antzak izan dira provokazio hainitz. Polizi bat sartu da eh, universitatean, e, eh, norbalki debegatu da. Orduan erabaki dugu gauez ez deokupatzea. Gaueko sortzak inguru e, atak etxik nituen, e, kandela batzua izinan sartzen kokatzeko. Eta ez ginen pentsatzen e, polizia etorriko zela, gauza aski harroa baita, universitate batan sartzea, efe, Eta bardute universitateko lehen dagariaren e, Iakin behar da, aste artean eh, okupatu gine barrik. Goita amazazpi ginera, eh, barrian, gauez. Mediatikoki horrek arrabot fiskat egin zuen, ortako lau egun e, e, dira. Eta ekin e, dugu berriz, oste gunean. Iakin da, errepresoa dubizikoki egin dela. Izan ziren, manifestali batean, e, jazte denago, goita amak pertsona, haien e, nortazua biziak erako zizituzenak txakurai, eta jende horiek debekatuak izan dira sartzea universitatean. Represio politikoa zen, eh, manifestari batean part hartu baitzuten. Hor berriki, eh, joan gira hausitegira eta hausitegiak eh, erabakidun universitatea bagaratzea horretako, behaz ikasek dute arrazoen mukan, hausitegian. Orduan, represio hori bizi azkarra izan, izan da eta erabaki dugu. azteena arte ustea manueltsion dolarra universitateko lehendakariari demisioa galegin dugu jakinez ez zuela eginen, eh, Eta erabaki dugu, azte eh, ez bat zuen eh, bide postoa usten, okulatzuk genuela amfiteatroa berriz. Hori martxo astapenean da ez? Bai, hor, duan, erabaki joan hori eta amabian, azte beriz eh, dugu amfiteatroa. Erabaki dugu, azte manifestali bat elan otik, fakultate osoa okupatzea, blokoatzea, eta hori no okupatua da orain, beraz kurtsurik ez da gehiago. Mhm. ikasleak dute atxikitzen eh, fakultatea. Barrian antolatzen dira ezabaidak, eh, asenbladak, eh, erabakiak hartzen dira. Eh, adibidez, eh, aste CML delakoa, eh, Koordinazio Nazional de Lut. Frantziako hiri handiguziak eh, elkartzen dituen eh, gauza bada, eh, elkartu da bordaren. Eh, aste buru guziz eh, antolatzen da. Eta hor antolatzen da eh, borroka baina... Eh, Frantzi osoan eta Frantzi eta Enrian, eh, Oksitanian, Britainian dien eh, denetan mhm. horrentu mm batzen da e, ikasle borroka hori. Jakin behar da, borroka bestea dela, maneran. E, ikasle sindikatuak e, aski kanporatuak zan dira. E, UNEF delakoa dibidez kanporatu dugu ahont, fite. Burrokratak horiek hor e, zirenak beste mobilizazioetan. Azken nuen direnak elkarte batzu borroka horiek azki fite mehatxatzen dituztenak eh, masifikazioan baizik ez dute baina akzio horik sekuden. Eta askifite kanporatuak izan dira, hizi eh, mobilizazioa lortu da, hortako, eh, borko egiteko manera aski berri bat, eh, autonoma bat, eh, elkarteek, sindikatuek, eh, ez dute gehiago eskoa borroka horietan, eta ikaste autorestio eh, ikaste borroka bat da. Selekzioaren aurka borroka dira, eh, lege hori, Baina azkenean, eh, borroka skifite edatu da, beraz sozialki, eh, tren gidariekin, eh, postirekin, eh, mm -hmm. erikin elkartzen ari gira, gero eta gehiago. Eta ari da, frantzio osoan eta zileko guzietan, idianetan, eh, senditzen, eh, ikastak zinez mobilizatzen dira, ikustugu onpilerekin, eh, ere izan da, mm -hmm. eh, bat dira, fatxista, milixak, eh, ikastak anporazen poliziak ere gero eta diago hori gauza aski berri bat da deno aski diendek eh, azusten eh, hainbeste beste eh, polizidik igortzen fakultateetan Horain fakultate hainiz, kampuratuak dira hola, aski bortitza da. Uh, mediatiko ki ere, ez dira, ez la batera ipatua. Uh, Piska bat, nahi baituzte berriz horretarazi uh, irrokoita sortziko maiatza orte eh, betetze hori, baina azkenean ez gaitu zitze sobera Eta beraz, gaur egun, eh, bordaleko fakultatean edo fakultateen artean, zer nola antolatuak ziste horra? Horrela da, gauza emitz, beraz fakultatea beti okupatuara hori irugarren astea da. Barrian gauza dira, ikartzen dira ere, behar bezala trein gindariekin. Eta gaur egun, behar bakitzen dira, manifestabiak antolatzen dira, eta ez bakarrik selekzioa diguruz, eh, antifasista ba, eh, manifestazio bat zantzuaz dira, edo polizi bortizkerian aurkako manifestazioak. Lizu otarrekin ere eh, lekartzen komunikazioak komunikazioa da. Hor horrein, eh, azten pentsatzen beste fakultat, bordaleko beste bat zuen eh, blokatzea, eta boruka horren edatzea, Ekonomikoki ere lokatzea, bat dira lukusa ekonomikoak, eh, adibes bidak, bideak eh, kokatuz edo trameak bordaren, bordare barne. Hori da helburu bat eta frantziozuan hori lagertatzen da, gero eta geago, eh, gainera tren grebarekin eskartzen dugu hori. Helburu da ekonomikoki erri osoa kokatzea. Eta hori asambladak egiten dituzu edo ez? Bai, eta... asambladak egiten dugu, baina azkenean, astapenan horiek zuten indirainitz. Eta gerotak gehiago, akso bat antoatu nahi duztenak dituzte. Aztapenan eh, antoatu zen, be, egunero, egorrik erbitan, bada esamela bat, eta aztert eta ostegunetan, asenbadak erabakiak hartzen duzte. Ah, baina orain, eh, piskat, eh, askatu gira manera horretaik, eta norbaitek nahi duarik antoatu asenbela bat egiten du, asenbela guztiak erabakiak hartzen dituzte, hmm. baina asenbela egiten dira bai beti. Ados, eta blokatzea, fakultatearen blokatzea, nora arte joango da, edo zein da azkenean hor eh, elburua fakultatean azterketak ere laster hastekoak dira, eh, eh arte joan nahi duzu edo zein elbururekin, jakinez eh, bidal eh, legearen eh, kontra astapen batean hasi zela mobilizazioa, hor eh, arte joan nahi duzu Ba, elburua baizan lege horren eh, erorra astea, gero bezala, hori e, e, e eta baki e, partialak arte eta garba ondotik ere atxikiko zituzela okupazioak, elega ordeno. Gero erran bezana politizatzen ari da, erradikalizatzen pixkat, mobilizazio hori, eta gero eta gehiago bada elburu hori azkenean gelitza beti izan dira mugimendu sozialak, izan da erretretan aurka, izan da lande garen aurka, eta mugimendu bakar batzu dira ez dutena segidarik. Eta barba, oartzen dira azkenean, Dula, horretan marrute, burkatzen dira, gauzen ez galtzeko, eta gu gauza nahi duguna da, gauza batzuen irabaztea ere ez eh, duzu ez galtzea. Nahi duguna da universitate ideki bat, jende guziek, eh, jen e, universitate e, eh, iludi idez bat nahi dugun. E, universitak horoko e, orkina ditugu aldatu, ez dugu berriz joan nahi txera dozor delako hortara, nahi duguna da universitatez bat, dilu gehiago ezartzen den, hain e, zetan gobernamenduak erraten du Zugu oski diru ez zartzen euh, ahal unibertsitatean. Eta kinbara da, empozioa euh, lafortuna dela guak egun hogei miliardu galtzen dizela urte dugu. Euh, Frantiako hamar abelak zionak, bai, txustela, berrunda berroi miliardu diru hamar personaka, Balakibu, buruan ongi, nuen hartzen aldean dirua. Eta nahi dugunak, ginen, ezak bakarrik lege horren kenzea da. Entsatzen gila, baliatzea, unibertsitate hori askatasun eta ikasle askatasun eh, le, leku bat bezala eta azkenean e, insurrekzio gisako gauza bat e, eh, zad den bezala e, gauzat atxikitzen duguna politikoki eta egiteko bandera bat dezberdin baten atxikitzeko eta askatasun leku bat zenok baiteko eta gero gaiago jendek nahi dute hori atxikin e, Ez gu utziko legeak entzema da. Segurik, kenduko ikusiz, zehikasen mugimendu baden, ba, ez gira borrokatzen duzutu lege baten aurka, sistema orokor baten aurka borrokatzen gira. Eta nahi duguna, da hori baliatu e, populuak berriz hartzea publikoak dien eh, lekuak, eh, askatasun lekuak sortzea, eta hori gauza aski eder badaz, eta dienek ez dienak orain ez dut e, etortzen selektuaren aurka, baina aldu dira ere, askatasun leku bat baita, sistema desberdin bat posibedera erakusten dugu, orako okupazio bat zuetan eta nahi duguna da hortik goitzi dutik uh, eh, insurek zora goitza. Eh, uh, Piskat optimista izan behar da, eh, beltuzuko zela ginen, baina eta gehiago hori da gastatzen uh, borroka eta aserria handitzen da idikusietan, eta ikusiko posibe da, posibe da egon batez, gauzak aldatzea zinez, eta mugimendu batetik insurek zora joitza. Ebe, eh alaxe, beraz, bordaletik eh, hemen eh, entzuten genuen be, bordaleko unibertsitatean den mugimendutik ekaitz etxamendi, Lille, Montpellier, Parise, Tolosa eta beste hainbat unibertsitate gaur egun blokatuak direlarik eta iduriz ba, ez dira desblokatzeko prest. Mileskar, gurekin egonik?